Amaia bidart, egunon? Bai, egunon. Emaztek jasaiten duten bortezkeriaren kontrako nazioarteko eguna da, ostirale hontan, beraz zu mediku bezala. Lehenik definizio bat eman dezago kogun bortizkeriari. Mm, bai. Hainitz eh, bortizkeri mota bada. Hori bera, bortizkeria itz eh, horren gibelian eh, gestu desberdinak aipatzen aldira, eta azok aipatzen dituzu eta eta medietan ere enitz emazteak aipatzen dira, baina jakin behar da ere enitz gizonek ere edo mutiko gaztek ere pairatzen dituztela, beraz, izaiten alda bortizkeria fisikoa, hor uh, adibidez kupleetan, uh, ara emazteak eh, be joak izaiten aldira, izaiten alda bortizkeria ere uh, berbala, beraz egen nahi du uh, irainak eta gehienetan pertsona um, apaltzea, eta hori bizi izan dituzten uh, emazteak gehiago hainitzetan egeiten dute, nahiago dituztela uh, kolpeak jasana, olako irainak jasan baino, beraz, ez da hori bat ere uh, gutxitu behar, irainak eta eta gehien bat da beti pertsuna uh, tipiaraztea, uh, deus ez dela sinestaraztea, beti arek dula akatsaiten, beti uradela dela geizkiari, ara, eta horiek dira bortizkeria biziki uh, eta, eta initzak. Ez direnak ikusten gainerata. Baitez ez direnak ikusten, hori da, ez da, ez da marka fisikorik. E, eta ere badira seksualitatearen inguruko bortizkeriak, beraz hori izaiten alda bon, bortxaketak, izaiten aldira ere e, unkimenak, eh, destu bereziak eta eta seksual unkitzeak, e, hor beraz hori aldira bai emazte, bai gizon, biktima, Eh, bai uh, eldu eta bai aur, eta familietan ere maluroski hainitz badira horakoak. Eta eh, hori uh, euskaraz ez hitza, itza arzeleman. Uh, Jazarpena. Mm. Jazarpenak izaiten aldira be uh, hitzetan izaiten alda bai Ehm, kritika bat edo pertsona tipi baina baita ere uh, eh, seksualitatearen inguruan, uh, errepikatzen den zerbait. Ara, izaitzen mm. alda bai baina baita ere eh, lankideekin edo, eta hori errepikatzen delarik hori ere bortizkeria bat da. Hmm. Mediku gisa ikusten duzketzu, eh, estapenean egan dugun bezala, detekzioa nola egiten da? Entzuten da ere ez dela baita ezpada beti errex? Bai, e, beraz, kasu desberdinen arabera, e, batzuetan e, pertsona bera adinen da erjanez e, e, ezin duela gehiago, edo, edo lanean, edo bere kuplean, edo e, wala, familian gertatzen den bortizkeria horrekin. E, batzuetan izaiten alda ere... E, Uh, inguruko batek uh, eh, bara, etortzen dena konsultara eta egiten duela hori zer ikusten duen bere inguruan eta hor duan eh, lana da pixka bat motibaraztea bestea konsultatzeko eta batzuetan eta hori ere hainiz gertatzen da uh, begende batzu gizonala emazte eh? etortzen dira konsultatzera eta dituzte Uh, guk erraiten dugu planta funtzionalak erjana edu, be, bara, baituzte minak edo uh, geizki zaite batzu, sintoma batzu, eta eh, egiten ditugu uh, ikerketak, eta ez dugu bortxa zerbait um, edo ikusten. Baina sintomak hor dira, eta batzuetan, eh, ez bortzaz beti, baina batzuetan izaitzen alda, haurtzaruan edo gazte denboran ala bortizkeria bat jasana, edo uh, eh, bortzaketa bat, edo, edo izaitzen ari edo ala, olako, olako zerbait jasana, eta eh, urte hainitzen buruan eh, hasten dena biskat agertzen. Nola, bideratzen dituzu, emazte horiek, eta noat? Mm. Uh, ala, beraz, biziki zaila dena adibidez uh, uh, kasu gehienetan hor uh, janen dugu uh, kupleetan uh, emazteak bortzak, fin, bortizkeriak jasaiten dituelarik uh, nola bere buruaren kontra jasaiten dituen bortizkeri horiak nunbait uh, du merexi dituela eta bada kulpabilitate handi bat eta ez du bortxaz uh, laguntzari galdi ginen e, pixka bat emeki, emeki ere uh, bortizkeriak egiten dituztenak gauza horiak e, molde berizi baten egiten dituzte beti ejan nahi du ez da egunetik biharamunera hasten bere emaztea jotzen. Gauzak emeki etortzen dira, lehenik um, uh, emeki, emeki emaztea txikiaraziko da bere autoestima kenduko dio uh, beti hariko da kritikatzen eta emazteari sinestarazten beti bera dela geizkiari. Mhm. Eta uh, eta behin hortan sartia delaik emazteak emeki emeki be, beti emaiten du bere senajari, sinesten du bera dela geizki eh, eta nunbait merexi dituela jasaiten dituen horiek. Eta, eta hortan beraz zaila da emaztea emaztea, ez da bortxaz bere baitatik etorriko laguntza eske, normalitate batean sartua baita, edo uh, eh, ara, baitu, uste baitu, hori normala edo merexi duela. Mm. Eta, eta beraz, bai, hortan da batzuetan ere uh, eh, medikoari edo kanpoktik uh, eh, pertsona hori ikusten duenari, uh, kanpoko bere giradarekin oartaraztea bizi duena ez dela normala eta eta behar duela hortik atera. Eta, eta laguntza behar duela galdegin eta eta ulertaraztea ere ara ez dela bakarrik zeta gehienetan olako pertsonak isolatua dira, eh? bakar date batean sartuak dira, hori eh, bortizkeria hori egiten dutenek hola olako teknika berezi bat, eh? konsientea edo inkonsientea, baina beti hola isolatuko, isolat mendu batean jartzen dituzte eta eta bistenena eh bakarrik zirlarik e, indar gutxi duzu eta eh, indarra galegiteko indarra eh, laguntza galegiteko indarra ere eh, ez dute atxemaitan. Hmm. Beraz, beraz hori deia kanpoko uh, eh, ikuspen hori dugularik eh, medikoek edo eh, edo zein gile edo laguntzailek uh, deia oartarazi bizi, zer bizi duen, zenta ez dira beti oartzen, oartarazi eta, eta sustut erakutsi behi laguntza ukaiten ahaldela eta ara, eta badirela um, mediku edo gero instituzio desberdinak, ordirenak, olako kasu eta zokopatzeko, olako jenten laguntzeko. Bururatuko dugu eta uste dut bi gauza e, importantea e, garantzitsu baduzula goiteraztiko. Alde batetik kanpoko begira da edo e, inguruko begira da eta ere e, bigarrenekorik traumatismo bat denboran ere e, ez estela berantegi eta hori hartatzen aldela. Ara, bortizkeria jasanak izan direlarik edo izaiten alda ere aurtzaroan gertatuak edo aspaldiko gauzak ez abortxaz uh, eh, gehiago plenta pausatzea edo desmartxak egitea aspaldiko historioa zelako, baina um, ba, horrek ondoriak ugeiten alditu urte hainitz berantago ere, eta eh, badira teknikak olako traumatismoak izan direlarik horien eh, ba, sendatzeko edo bederen bai, ez gehiago traumatismo memoria horren bai buruan bai gorputzean, eta ara, badira teknika desberdinak horren sendatzeko, beraz, uh, bera, aspaldiko historia bada ere, eh, beti balio du uh, lan bat egitea horren gainean. Ara. Eta bururatzeko arras, eh, ez da batzuen problema bakarrik hori nuan egan ere kanpoko begiradarekin, uh, zinez oartu behar da hori pairatzen duenak ez dituela eskuetan uh, behar dituen kartak ez duela gehiago uh, aski indahik bere burua definitzeko eta hortik ateratzeko. Beraz, zinez kanpokoen laguntza behar ezkoa da, edo ara, beste mediko batia aipatzeko, Uh, zer gertatzen den eta eta hori edo pertsunari uh, gertatzen dena oartarazteko edo laguntza proposatzeko molde desbertinetan. Bada hori eta bada ere, egiten duzun bezala, azkenean dela gizarteko zerbait. Eta horako gauza gehiago aipatuko dizugu gure inguruan, gehiago eh, hitza uh, libratuko dugu ba, Aspaliko historia bazen ere, edo gure inguruan ikusi badu zerbait edo, aipatu, mintzatu, eta, eta bai gizarte mailan, eta bai gure artean ere, olako gauzak gehiago aipatzen badira, bai adanik eh, hori ateratzen da eta sendatzeko eh, bide bat da, eta, eta gizarte alatzeko bide bat ere bai. Amaia bidart medikoa, esker goiz berri saio untan parte harturik. Bai, mila eskarra initz, eta eta izan ongi bestali bat arte.